ert að hlusta á þáttinn ESB Nei eða Já á útvarpi sögu þar sem Egil og Frosti fá gesti til að ræða eina af stærstu spurningum Íslandsjónar. Góðan dag ákveðtu Hlustendur, í dag er lögadagurinn 23. janúar árið 2010 og þið eru að hlusta á þáttinn ESB Nei eða Já, þátt sem fjallar um afar stóra spurningu, líklega stærstu spurningu Íslandsögunar. Já, og ég heiti Frosti Sýrjansson, frangatastjóri hjá flugleita síðan í Dúab. Og ég heiti Egil Jóhansson, er fórstjóri í Brynborgar og sísla með bíla svona dagstæðlega. Og við erum umsjöna menn þáttarins ESB Nei eða Já. Og það er rétt að taka fram að við erum báði frekar efins um að Ísland eigi erindi í ESB-e en höfum þó opin huga og áhuga og fræðastum ólíkar skoðanir. Þáttur mun fán til sín góða gesti, áhuga menn og sérfræðinga í ESB-málum til að fræða okkur um ímsar hliðar Európa-sambassins. Þáttur mun gefa allt halsmönu begja fylkinga til að mætast og færa rauk fyrir máli sínu, alltaf málefnanlegum nótum. Emitt. Og gestir þáttanins í dag eru einmitt halsmenn begja fylkinga. Andris Pétursson, formadur Európa-samtakana sem eru hlingt ESB aðild mun vera hjá okkur og ræða við Heidrún Lind Martinsdóttur, varaformann heimsínar, en það eru samtök þeirra sem telja hagsmennum Íslands betur borgið utan ESB. Nú í hverjum ESB neyja jáþætti er hlustendagetrun og spennandi velun í bóði fyrir þá sem eru fyrstir að setja rétt svarinn á Facebook svíðu þáttarinn sem heitir ESB neyjaða já eins og þætturinn, þátturinn. Í þætturum í dag munu þeir fimm fyrstu sem setja rétt svar á Facebook síðuna hreppa gjafabref fyrir ostakörfu frá mjölkusamsjölunni og þannig að það er vissar að fylgjast vel með því sem framfer því getrun er úr efni þáttarins og spurningi verður borinu upp í þættinu sjálfum. Já, einmitt og megin þeim að þáttarins í dag er <clears throat> staða smáríkja í ESB en 13 og 27 ríkjum ESB eru talin smáríki en það eru ríki sem eru með minna en 10 miljónir íbúa að meðan stærri ríkin eru flest með 20 miljónir íbúa Þískalandi stærsta ríkið með rílega 82 miljónir íbúa þannig að það er tölur að munur á. Nú, með aðeins 300.000 íbúaða þá er því Ísland fámennast aðaldar í e GSB. En hver er því staða okkar í þessu ríkjasambandi sem telur alls 500 miljónu íbúa? Já, og síðan er hann alltaf margir sem leita upplýsinga um ESB til þess að geta svara þessari spurningu og það er alltaf mikið efni til um þetta málefni og það væri fengur í því ef hlustendur leta okkur vita af bókum, websíðum eða öðrum miðlum þar sem fjallaður um ESB. Nú við munum að sjálfsögðu koma því á framfari í þættinum. Nú við fjöllum í síðasta þætti, þá bentum við á bók Björns Bjarnasonar, hvað er, Íst, hvað er Íslandi fyrir bestu, og bók Eiríks eh, Bergmans frá Eurovision til Evru. Nú í dag, eins og að nefnt áðan, þá verða gestið þáttarins Andrés Pétursson, formadur Európa Samandagana, sem stiðja aðild að ESB-a og þau halda úti vefnum evropa.is með ímsu efni en einni verður hjá okkur formaður heimsínar heiður hún Lind Martinsdóttir en þau samtök er á móti aðelda ESB og halda úti vefnum heimsín.is Til viðbóta þessu má nefna á VF morgumblaðsins mbl.is má finna mikið efni undir yfirskriftin ESB og Ísland og einning á VF utanringisraðunætisins en sendu okkur endur upplýsingar um efnið og það var í langt best að fá það í gegnum Facebook síðu þáttarins og það vil nefnir einnig nefna að þar eh, eigi því að svara getrun þáttarins fyrir þá sem fylgjast með. En Frosti, ég voru veltað fyrir mig, nú er, er eh, Þorrablótin í alglemiki og, og herrakvöldin og ég var einmitt í gæra á risastóru eh, herrakvöldi hjá fylki þar sem Já. Jóhannes eftirherma fór á kostum og Guðni Ágússon líka og ég var nú að segja að Guðni Ágússon sló sennilega flestum skemmtikröftum landsins við Eh, mikið að gera þar, er þú búinn að fara á Þorrablót? Ég var einmitt á Þorrablóti í gærkvöldi þar er þú nefnir það mikið er nú Þorrablótnum alltaf að fara fram Já, er það ekki? Hákattan alltaf að vera betri með hverju árunu Já, annars er hann kannski nefna sem er kannski ekki beint í tengslum við þáttinn og það er hérna hugmyndaráðunitið ég sá að þú varst á eins á sammali ráðunitsins á síðast á lögadag og ég mætti þar líka ótrúlega hvað eh, svo svona græsróta vinna hefur unni mikið starf til þess að svona rækta jarfveginn fyrir alls konar hugmyndir og ég tók eftir að þeir voru búin að setja á vefsinn nýja, nýja nýtt forrið eða hugbúnað þar sem einn geta sett inn hugmyndir sem hættir að ræða, gaggrína, vera með og á móti. Þetta er mikil gróska í græsrótinni núna. Já, emitt. Ég prófaði þetta nýja forriðtöðum. Mér leist alveg feikilega vel á þetta. Þannig að strax komir inn fullt af hugmyndum og þannig getur fólk sagt, lagt hugmyndir lið eða komið nýjar hugmyndir sagt álit sitt á þeim og það er sumar eru pólitískar, það eru ekki en allar svona mm, leiði til þess að auka gróskona og skonaskipti alls er mjög góður og þetta hugmyndaræðandi hefur unni mjög gott starfi þessu, sínst mér og Guðjón Már sem hefur verið svona einna fórsprakonum í þessu hann talaði mitt um á þessum fundi tók ég eftir að árið 2009 hefði verið fyrir hann mikið lærdómsár að, eh, náttúrulega, og, og líklega er það mikið lærdómsár fyrir alla þjóðina, er þetta ekki sammála því Frosti? Já, kannski líka ár vakningar sko ég held að mjög margir hafi ekkert verið að spá í þessi mál með mikið og nú kannski er þjóðuna vakna sko búin að vera eins og, maður líkir svo skama við kannski að vera íbú í stóru fjölbilshúsi maður hefur ekkert skipt sér á húsfélaginu, þetta er bara gengið núna held ég allir hafa mjög mikið áhuga á rekstri húsfélagsins Já, það sem hefur breyst Ég er algjörlega sammála þessu og þá spurning hvort að þetta er ekki einmitt sérstaklega vel við ESB umræðana að við megum í raun ekki láta hana afskiptalösa þó hún geti eh, kannski virst þung, hugsanlega leiðileg þá heldur við verðum við skoðast að leggja hvert og eitt okkar að leggja okkar að mörgum til þess að setja okkur inn í umræðan til þess að geta svarað stóru spurningunni Nákvæmlega Hérna, eitt sem að ég <clears throat> er áhuga að vita og það er svona hvernig gengur með aðelda viðræðnar að því að sko nú samtykti alþengi með nájum meira hluta að hefja viðræður um aðild að ESP en hvernig skildi þeim nú miða? Við ringdum í Stefan Haug Jóhannesson sem er aðal samningamæður Íslands í, og náðum inn í síma í fyrir dag og spurðum að frétta af þessum af sem sagt hvernig samninga verið að ganga já, og undirbúningi og þetta aðeins hann að segja Hvað er helst að frétta af aðölda við, við e ESB? Nú, það er það að frétta að við hér heima erum að undirbúa viðræðnar. Samningahópar hafa verið að hýttast. Það eru tíu samningahópar sem hafa verið settur á raggirnar um einstök svið og með ímsum sérfræðingum og eh, fulltrúum hagsmuna aðila og formennir hafa verið að kalla þá saman menn að vera að kynast, eh, fara yfir það sem framöndan er, undibúa vinnuna, skipta verkum og svo framvegist og aðal samningaðurnemndin sem ég stýri sem ég að sæti átján eh, einstaklingar, sérfræðingar og, og þessir formenn eh, hópana eh, hún hefur hitt trísasinum, þessi samninganemnd sem ég stýri sem sagt, aðal samninganemndin og það er sama þar við höfum svona verið að, að að ræða aðeins stöðuna, fara yfir málinn hvað framöndan er og, og undibúa viðræðanar. Viðræðanar sjálfan eru ekki hafnar og eh, mun ekki hefjast formlega fyrir en eh, setna, setna árunni í vor mm. eins og, eh, öll, eins og tímavallanir gera á fyrir. Já, einmitt. Hefur Stefán, Stani, já, er eitthvað fleira, fleira svona í farvættinu? Já, það sem að ég get sagt er líka sko er að eh, Evrópusambandið eins og þið eh, vitið og alkunna er að þá skiluðum við svörum til eh, Evrópusambansins mjög við miklum upplýsingum sem náðum í minn stefnumál og lögjum hér á Íslandi það var byggt, byggt á byggt á spurningu sem að þeir sendu til okkar við skilum þessu sem sett í oktober og Evrópusambandi er síðan búið að vera að vinna úr þessum svörum og draga upp skýslu eða álit sem að er núna að mér skilst langt komið þessi, í drögum þessi drög eru, eru til svona í fyrstu drögum hjá Europasambandinu og þessi skýslaða álit verður síðan lagt fyrir stjórn Európa Sambansins, eh, framkvæmda stjórn Európa Sambansins en uh, það er ný framkvæmdastjórn að taka því núni í byrjum februar og hún mun taka þetta álit fyrir og síðan vísa því áfram til aðeldaríkjana til uh, ákvörðunar og uh, það er gert ráð fyrir því að á fundi leðtoga Evrópusambansins í mass, fundi lók mass, verði þá tekin ákvörðun, formlega ákvörðun um að hefja verið við Ísland á Eh, grundvelli þessa álits frá empatismannum Európa-sambansins. Eh, já, við, já sagt, eh, þetta var svona staðamálsins eins og hann er núna og það er ljóst að, að þessu dæma þá eru við ekki að fá kannski að vita fyrir nýjum lókmars hvort að og hvenar aðaldavir eru hefjast en hérna eigum við kannski að nú eru gestinnir sestir hjá okkur hérna og kannski tökum um stuttar auðlýsingar og kynna þá síðan til leiks. Þú ert að hlusta á þáttinn ESB Nei eða Já á útvarpi sögu þar sem Egil og Frosti fá gesti til að ræða eina af stærstu spurningum Íslandsjónar. Já, og nú eru gestið þáttarins búin að koma sér fyrir hljóðveri hjá okkur. Velkomin Andris Pétursson, formaður Europasamtakana. Takk. Og velkomin Heðrún Lind Martinsdóttir, varaformaður heimsínar, en Heðrún Lind samtíkt að hlaupi skalið fyrir ásmönd Einar sem er einmitt formaður samtakana og statur ellendis í dag. Velkomin. Já, takk. Nú, þá er það spurningi sem allir gestir þáttarins fá, fá að tækifæri til að svara. Er þú hlindur, eða hlind, eða andvíg, andvígur, ESB aðild Verður til að skýra fyrir okkur helstu rökin fyrir þeirra afstöðu á svona cirka tvei myndum eða að byrja á Andriðsi? Já, ég má eiginlega segja að ég hef orðið Evrópusinni svona í kringu 1988-89 þegar ég var að um, ferðast um Evrópu og ég kom uh, til Verdún sem að var hérna sem að, já, ég træðilegast í barndagi fyrir heimstyrjaldarinnar fór fram þar Eh, letust um 700.000 manns sem þetta er menn sem var slátrað þar á vývöldlónum og eiginlega kannski kjölfærað af því var eh, stríðið í Júgoslavi og, og í kringum þennan tíma var það þegar serbarnir slátruðu 3000 saglusum íbúum í, í, í hérna Srebenice og þá fór ég að hugsa mjög um þessi mál og, og, og eiginlega samfæriðist um það að, að, að það þyrti og að Evrópusambandið e, væri svo stofnun eða, eða það kannski þá sá rammi sem Evrópa þyrti til þess að, að koma í veg fyrir stríð ég, e, eh, ég held að það sé alveg ljóst að, að stríð og, og friður er eitthvað sem að verðist fylgja mannkinu og við getum ekkert gengið út frá því sem sjálfsögum hluta að það muni alltaf ríkja fríður hér í Evrópu þrátt fyrir að það hafi gerst síðustu 60 árin og ég held að Evrópusambandið hafi sínt þá sannað að, að þetta, eh, þessi stofnun eða, eða þetta, þessi rami hafi gengið upp og ég held að menn megi aldrei gleyma því þó að við kannski íslendingar hérna úti hafi virðum stundu gleyma því að, að þetta er eitthvað sem þarf alltaf að vinna að og það sé best gert með því að vinna sem mest og náið saman eins og, og Európa-sambandi gerir að, að tengja löndin saman bæði efnagslega og, og pólitíst þannig að stríð sé óumflíjan, eða ekki óumflíjan þetta er ó það sé bara hreinlega ekki það borgir sér ekki fyrir löndin að fara í stríð þetta er svona þessi stóri svona svona hérna, filosófíski eh, svo stóra filosófíska hugsun sem að ég hef í þessu sambandi Já, en við getum síðan farið inn í, inn í svona okkur íslendingarættu að vera en ég held að við höfum alveg tíma til þess hérna, í þættinum Nákvæmlega, en Heirón Lind, hver er svona þín, þín, þitt svar að þessar spurningu? Já, svarið mitt er á þá leið að ég er eh, á móti því að Ísland gangi í Europasambandið og hvers vegna ég er á móti því það má ég raun segja að eh, að þetta hafi, já ég hef alltaf verið á mótið Europasambandinu og það hefur verið, ég er borin og vartvættur agunesingur og öll föð, föðu fjölskylda mín, fæði minn var skipstjóri og afi minn var skipstjóri og svona hefur verið viðlúðin sjáarútveg þannig að þar hefur var, maður svona var doldið alin uppið það og fjekk það svona með hérna móður mjölkinni að, að, að Europasambandið væri ekki eh, gott vegna hagsmun og Íslands sem fiskveið þjóðar En það var síðan síðar þegar ég eh, hófa hérna, námi í lögfræði e, árið 2002 og þá sótt ég kurs, Evrópuréttarkurs og fekk þá svona betri insýn í hvernig eh, Evrópusambandið starfar og hvernig valda struktúrun er þar og þá svona hamraði það svo sannarlega það hjátt sem þegar hafði verið myndað hjá mér að, að Evrópusambandið væri ekki hugnanlegt Íslandingum Já, einmitt Hérna, þakk okkur fyrir þetta líka, Við hefum líka áhuga að þið eru nú talsmenn þessara samtaka, þessar sem eru einmitt, eh, til leiði þessi samtök sem að hafa ólika afstöðu Andris, það verður gaman að heyra frá þér aðeins meirum Evrópusamtökin, getur þú sagt aðeins frá starfsemið þeirra? Já, Evrópusamtökin voru stopnuð árið 1995 við erum þverrpólitísk samtök, það er sem sagt fólk úr öllum stjórnmálflokkum sem eru meðlimir og við eh, störfum sem sagt þvert á allar, allar hérna, hérna segi, trúabröð og, og stjórnmálaskoðanir eh, við erum frjálsfélagsamtök, við erum ekki með neitt starfsmann, þannig að okkar mm -hmm. starfsemi er unnin í, í sjálfbóðavinnu en við vonumst nú auðvitað til að, að, að, að við getum nú fengið stuðning, hvort sem það verður frá umberðum aðlum eða öðrum núna í, í kjölfarið af þessari umsókn okkar íslendinga því ég held að það sé geysilega mikilvægt að, að báða rattir fá að heyrast og þannig að það sé sko, já að, að það sé að, að það sé all, all, all sjónamið fá að heyrast bæði já og nei því að það mm. er mjög mikilvægt bara, bara fyrir því líðræðislega umræðu við eh, höldum úti vefsíðu mm. evrópa.is Við erum líka með útsendilista þar sem við vekjum aðtegli á bæði greinum og fundum og, og þeirri umræði sem er í gangi bæði hérlendis og erlendis þannig að menn geti, geta kynnt sér þau málefni. Við reynum að gera þetta á svona faglegan hátt þannig að það sé ekki einliða áróður í gangi en auðvitað er alveg ljóst að, að, að okkar stefna er skýr að við teljum að, að hafa Íslendinga sé betur borgið innan Európusambansins en utan mm -hmm. Takk fyrir En, en Heirund, getur þú sagt okkur aðeins frá starfsemi heimsínar og hvernig henn er átt á markmiðum? Já, heimsín eru líkt og Európusamtökin vendala, þetta eru þver pólitísk samtök Og þetta eru samtök sjálfstæði sinna í Evrópumálum. Þetta er fólk sem að er gegn aðild Íslands að Evrópusambandinu en það er ekki þar með sagt að það sé, sé neynir einangrun á sinna þarna. Þetta er fólk sem að, sem að telur alþjóða samfélagið vera gott en Evrópusambandins er slíkt ekki. Og þessi samtök hafa heimasíðuna heimsín.is og uh, það er mjög mikil og góð starfsemið þannig gangi og hún hefur elst mjög sérstaklega undangengna mánuði og það eru líka aðildarsamtök út á landi sem hafa verið stopnud þannig að starfsemin er svona að dreifast þetta hefur hinga til verið aðla á Stóreikja ykkur sveðinu en núna hafa verið stopnud þó nokkur aðildarfjölu út á landi en það er kannski sama, ég segja sama andri, það eru þetta rosalega mikilvægt þegar að það er fyrir að ræða núna mögulega aðild Íslands að Európa-sambandinu að báðarattir fá að heyrast og að fólk sannlega kynni sér þau sjónamið sem að, sem að samtökin bæði þessi samtök hafa fram að færa og, og kíkja á heimasíðunar og aflýsir þar þekkingar og upplýsinga um hvað Európa-sambandið er og, og hvers vegna fólk er að vera á mótið eða hvers vegna fólk er að vera með og ég held að heimasíða heimsína sé að mörguleiti mjög góð því að hún er einföld og e, þar er svona, maður þarf ekki að leggjast í mikla rannsóknarvinnu til að komast að því hvað sé hvers vegna heimsín sé á móti Európa-samvandinu. Þannig að ég hvet fólk bara til að kíkja á það og þar, að, þar stendur. Eh, m má segja að þessi samtök eru þetta já og nei samtökin sem við höfum eh, heyrt að hafi verið mynduð í hinnum ímsu, ímsu landum Evrópu eh, eru þetta svona pólarnir sem, sem munu síðan takast á og, og þá veita þessar upplýsingar sem fólk þarf á að halda til þess að taka afstöðu Já, <clears throat> að hluta til ég held að, að, að þetta séu svona, jú, þetta er þetta pólarnir í, í, í sitt hvora áttina það er ljóst að, að heimsín hefur ákveðna sín og við höfum aðra sín þannig að, hérna, en, en síðan eru þetta aðrir aðalar sem eru líka að vinni í þessum málum við sjáum að, ég meina, bændasamtökin uh, þú veist, LIU hafa tekið mjög endregna afstöðu gegn aðild og meðan samtökiðinarins hafa tekið afstöðu með aðild og einni hafa aðrir aðilar sko, svona hagsmunarsamtök tekið nokkuð skýra afstöðu með eins og Alþjóðsambandi Íslands e, neytendasamtökin talsmaður neytenda e, samtök ferðarþjónustunar þannig að allir þessir aðilar eru þetta líka í þessu og það er aðteglisvert til dæmis að, að, að, að Gilvi Arbjörnsson hjá ASI hefur, hefur sagt það að Alþjóðsambandið ætli sér að veita sínum félagsmönnum það er upplýsingar sem að þeir geti síðan tekið upplýsta ákvörðunum þannig að þeir greinlega ætla sér ekki að kannski að, að taka, hvað má ég segja, þeir ætla ekki að styrkja beina afstöðu, beina afstöðu þó að það sé ljóst að á þingi er að hafa þau þó tekið afstöðu en þeir mm. ætla ekki að vera með kannski einhliða, hvað má ég segja áróður, heldur ætla þeir bara að veita þær upplýsingar sem nöðsynlega er til þess að, eins og á norða til að félagsmenn þeirra geti tekið upplýsta afstöðu En það má líka upplýsa það að, að, að það eru svona líka aðrir aðala sem, að, sem eru svona hlindir og, og það stendur til að stopna svona reglífa samtök allra aðala sem að stiðja aðaldi Íslands að Európusambandinu og, og það nefnist þjóð meðal þjóða og það mun held ég í næsta mánuði verða svona stopnað formlega. Þannig að það verða svona reglífa samtök allra aðala eins og þannig að við sem Európusamtök munum að sjálfsögðu vera með í, í þeim, undir þeim, þeim hatti. Herulund aðeins hérna með þessa póla og þeirra Herulund er búin að svara að fá við tónlist og förum svo í þemað þáttarins. Ég líka áhuga að heyra sko með þessi unglega samtök, það var því að líka verið að stopna unglega samtök og kannski stendur eitthvað til í því hjá heimsín. Já, það er í bíkjar hjá heimsín að þeir sem að hafa til þessast bara starfað innan heimsínar og verið meðal hans í stjórn heimsín ungir eh, anstæðingar Európa-sambandsins að þeir eru núna, það er í bígerð að stopna samtök ungra og ég ætla nú ekki að taka fram fyrir hendunar á því fólki sem að sér um það en þau kynna það þegar það er að kemur en það er eh, mikið og gott starf þar í gangi og öflugt fólk sem að er þar að verki en ég vil kannski bæta við líka sem Andris sagði að það eru fullt af frjálsum félagsamtökum sem hafa tekið afstöðu með og mótið Európa-sambandin mjög mikilvægt í þeirri vinnu sem framöndan er að það eru stjórnvöldu þetta sem taka frumkvæða því að sækja um aðild að Evrópussambandinu og það er gríðarlega ábyrðu þetta sem kvílir þá á stjórnvöldum að veita upplýsingar mhm. hlutlösar til fólks um uh, sem sagt kosti og galla Evrópussambandsins þannig að það verði Það, þar, liggja, þetta, þar liggur fjármagnir, það er hjá stjórnvöldum, það er augljósta mhm. frjálsfélagsamtök þar sem að sem að þurfa að byggja tilveru rétt sinn á einmitt frjálsum framlögum fólks að þeir kannski ekki hafa, hafa ekki sama fjárhæsla þunga og stjórnvöld hafa þannig að það er mjög mikilvægt að stjórnvöld sé þá í það minnst að þó svo að það sé auðvitað þau sem hafa frumkvæði að sækjum og þá eh, að því ég hygg vilji gangi í Európusambandi að þau séu gæti þó að hlutleysi sín í, því, í þeirri kynningu sem framfer. Er ykkur hægt að vera svona ójapægi þess að segjum að nú eru stjórnvöld greinlega á því að þeir gangi í e SBI þú ert með Evropasambandið, við erum verið áhuga, áhuga samt á það og svo erum við með ímis, ímis svona fjölmiðla sem hafa tekið afstuð í þessu það er náttúrulega kannski, við erum verið efasenda heikja hjá morgablaðinu það eru fréttabriðið og eh, fréttablaðið er kannski verist verið hlind aðild mm -hmm. svo erum við með eh, ríkisútvarpi sem án og er alveg hlutlust en það verist hafa verið svona uh, eh, gaggrind samt fyrir að traka afstuð með ríkistjóninni mm -hmm. hvað finnst þér um þessa, þessi mál? Ég held að reynslan, eh, við getum bara hort til hérna annar landar sem hafa verið að ganga inn í Evrópusambandi eins og þegar mm. austur-Evrópulandin voru að ganga inn hérna fyrir nokkrum árum að þá það duldist engum hvar fjármunni lágu að þeir lágu þetta hjá uh, stjórnvöldum og þeir lágu hjá Evrópusambandinu sem að líka kemur með fjármagn inn í baratuna þegar það er að kemur og menn sáu skildi á öllum þjóðvögum landsins og þar voru risa auglýsingaskildi og flettiskildi frá Evrópusamtökunum, eða semst Evrópusambandinu sjálfu, þar sem var verið að hvetja fólk til að segja já við Evrópusambandsæðild. Þannig að auðvitað mun halla þar á þá sem að standa gegn Evrópusambandsæðildin en ég ætla ekki að uh, væla yfir því hér og nú, ég meina það munum þetta bara koma í ljós þegar það er að kemur en ég held að, ég held að Íslendingar séu þannig og ég nú ætla ekki að segja við séum einhvern veginn betur og, og hérna upplýstar en aðra þjóður en aðgangur á til dæmis internetinu og Íslandi er rosalega mikill og margir skoða neti á hverjum einasta degi mm -hmm. og við erum rosalega inn í öllum málum og smáadriðum og bara flóknustu málum sem eru til umræðu hjá stjórnvöldum ætla, þannig að ég held að, að, að, að þar munu koma fram svona að Íslandinga munu leita sér eftir upplýsingunum aðeins ég ætla að lefa kannski andri sig að já. svara þessu áðurum fáum tónli í örstu Já, mjög stutt sko, að, ég glemdi þetta ungum Evrópusinnu sem voru stopnaði fyrir vetur og, og ætlaði mitt að vera með námstefnu næsta lögadag, þannig að það er ágætt að plugga aðeins og, en eh, kannski við nú eh, svona aðeins hérna, fyrsta mennar byrjar að tala um eh, þú veist fjármagn og annað, það er þetta ljóst að, að hérna, heimsinn hefur hérna, ráði starfsmann, við höfum ekki hérna, geta ráði starfsmann og og Evrópusambandi tekur enga afstöðu í, í, í áráðustriði hvort að menni að gangi inn eða og það er, það er eh, alfarið þú veist ákvarðun þjóðarinnar þannig að, að ég held að, að við ættum nú ekki að vera með það að, að gefa í skýrna að Evrópusambandi ætli sér að blanda sér í einhverja kostninga bara til hér, hér innanlags um hvort við erum að segja já eða nei Já, hér er þá komaði að hérna, ég veit ekki eil hvort að við viljum taka núna meginn þeim að þáttar eins og fara þess að víkja því sko það er megin þeim að þáttan þessi staða smárikja í ESB en eins og framöfu komið þá eru sko flest ríki þau eru kannski með þetta yfir 10 miljón íbúa, það eru 13 ríki sem eru með minna en 10 miljón íbúa eh, það eru þarna ríki sem er allt upp í 82 miljón íbúa eins og, eins og Þískaland og eh, hvernig mun reyða af svona ríki með 300.000 íbúa í svona risastóru, við erum lang minnsta ríkið og þess vegna er verðt að aðtöða sko, hver er staða smáreikja í ESB hvaða tilliti tekið til þeirra sérstöku aðstæna er vikin kannski aðeins að gestunum og hvað, til dæmis Andris hvað finnst hér um, um þetta svona stöðu Íslands hugsanlega inn í þessu ríkjasambandi? Ég, ég hef, ég sjálf sér hefði engar ágjur af því ég, því að það er svo sannlega tekið tillit til, hérna, til, til sjónameða smáreikja þarna inni og í, í raun og veru eru sko, langt mestu hluti þessara aðdaríkja smáreiki því að uh, ríki eins og Belgia með 6 miljónir og Holland með 10 þetta auðvitað teljast á heimsmæli hvaða er auðvitað auðvitað smáríki og, og svona, í, svona í klassískri skilgreiningu á smáríki þá er, eru nánast öll ríki Európusambansins smáríki fyrir auðvitað þessi stóru 5 og það er uh, eh, staðreind að, að smáríkin hafa hlutvarslega miklu meiri áhrif ef við horfum Eh, anstæðingar aðeldara hafa oft verið að benda á, á þetta 0,6% eða hvað svo sem að menn tala um sko, hvað eru mm. margir þingmenn en þannig bara starfar ekki Evrópusambandi, það er ekki þannig að, að stóru ríkin kúi í litlu ríkin menn e, mynda blokkir menn eru í, um ákveðin málefni menn vinna saman ákveðin málefnum þannig að staða smáríkja er er, er, er bara ótrúlega góð innan Evrópussamansins. Ég vísa til dæmis í ef að menn hafa áhuga á að, að lesa á doktorsritgerð Baldur Stóralssonan þar sem hann hérna, fjallaði um stöðusmári í geinan Evrópussamansins og þar kemur nú fram að, að, að já, nánast öll þessi svo kvöldu smári ekki er nú bara nokkuð sátt við sína stöð. Þetta er alltaf í einstaka málum sem að menn finnst kannski að það sé þeirra sjónamenn fá ekki hérna, nægilega eh, mikla aðtegli en, en í heild þá held ég að, að, að smáreikin getur nú unna nokkuð vel við sitt. En Heyrunni, þú vant alveg ósamála þessu? Já, ég er það. Ég, ef að árið væri í kringu 1992 þá hugsalega væri ég samála Andresi vegna þess að e, fyrir Maastricht samningi 1992 þá var e, ríkt neitunavald Neitunumvald fólst í því að eitt aðeldaríki gætt sagt nei, eh, gætt hafnað ákunnum tilögum og þar með voru þær niður fallnar. E, það sem að gerist eins og að við Maastrichtsamningi 1992 þá er minga verulega þetta neitunumvald og inn kemur svo kallar vegin meiri hluti og svo ég útskýr nú aðeins hvað megi, vegin meiri hluti er þá er það ekki þannig að Ísland er bara eitt atkvæði, Þískland eitt atkvæði og, og fleira eða semst allir, öll ríki hafi eitt atkvæð og allir standi þannig jafnir og meiri hlutin ræður, það er ekki þannig heldur vegi, vegin meiri hluti er að semst að stærð landsins og áhrif þess, e, þú færð atkvæði eftir því, þannig að e, lítil ríki fá kannski þrjú atkvæði eins og, eins og Malta er til dæmis með af 345 atkvæðum í hérna í eh, ráðherraráðinu mm -hmm. þannig að það er rosalega erfitt orðið fyrir smæri ríkin að koma einhverju áleiðis Eh, það getur það hugsanlega með því að eh, með pólitískum hrósakaupum að reyna svona að hópa sér saman með öðrum. Mm. En reyndin hefur eins og að verið svo að svona þegar að einhver nokkur ríki taka sér saman að þá náðu sjálfnast eh, að toppa stóru ríkin ef að þau vilja ná málum í gegn. Mm. Nú varðandi neitunavaldið að þá minkaða aftur með amstættarsamningnum 1997 það var ennáni minkað með nýsamningnum 2004 og svo með Lissabonsáttmálunum núna síðast þá voru 50, voru 50 mál sem voru fælt út úr þessu svo kallega neitunavaldi. Þannig að þetta hefur svona, þróunin hefur verið svo að neitunavaldi fer sífælt minkandi og e, vegin meiri hluti fer stækkandi. Þannig að ég held að þróunin sé ekki góð hvað varðar áhrif smáríkja innan ESB. Þannig að ég held að sé óraunhaft að segja að völdin séu mikil eða það sé tekið tekið svona raunverulegt tillit til smáríkja innan ESB. En nú hefur kannski verið sagt að þetta skipti ekki svo miklu máli, smáríkjum hefur vegna mjög vel, menn að tekið það, þann pólun í hæðinas að benda á að Luxemburg og Belgia hefur vegna bara mjög vel, en hvað þurfaðu að hafa ykkur áhrif í þessu samingi, hvað finnst þér? Jú, þetta e, e, þurfa ríkina að, að að geta treyst því að þeirra grundvallar sjónamið séu virt og það er það sem að hefur alls ekki breyst að það er aldrei gengið gegn grundvallar sjónamiðum neins ríkis kvorki innan Evrópusambansins eða í aðeldaviðræðum. Öll þau lönd sem að hafa gengið í Evrópusambandi frá upphafi að hafa skilgreint sín grundvallar sjónamið og það hefur ekkert breyst. En ef grundvallar sjónamið eru mjög ólík þeim sem svona venjulegast gerist og getur við sagt kannski grundvallarsjónum í Belgíu sé ekkit ólík þeim grundvallarsjónum sé ríkja í nágrannaríkjónum Fraklandi og, og Þískalandi en kannski við eh, sem erum á jæðasvæðum, smáríkja og jæðasvæði tekjum sem sé Gríklandi eða, eða Ísland eh, getur þetta verið eitthvað öðruvísi, heyrun? Já, ég myndi nú halda það þetta, það er gallið Európusambandsins að það er ekki einsleitni ríkja þar ríkja eru mjög ólík og hafa ólíka hagsmun og því má kannski bæta við að það sem fólk kannski átta sig ekki alveg á er hýrarkið í Evrópusambandinu er þannig að það er annars vegar, það er framkvæmda stjórn sem að fer með lögjavaldi innan Evrópusambandsins, síðan er ráþeiraráð sem er skipað ráþeirum uh, eh, mhm. aðeldaríkja Evrópusambandsins mm -hmm. og síðan er Evrópuþingið og þar eru þingmenn sem eru kostnir af fólkinu í aðeldaríkjanum. Það er eh, reygin miskilningur að Evrópuþingið setji lögjöf, það er aðalega eftirlitsvald sem að fælst í Evrópuþinginu en þar sem að mestu völdin eru, eru í framkvæmdastjórnum þar sem að lögjöfin er sannanlega sett og það sem að gerist þar er að Ísland fengja líkindum einn fulltrúa og jú, það getur svo sem verið að hann væri einhver rödd Íslands þarinnan en menn með ekki gleyma því að þessum fulltrúa, þó svo hann, sé, hann er skipaður af uh, eh, stjórnveldum hér á landi, en honum er óheimilt að draga taum þess ríki sérstaklega. Hann á fyrst og fremst að gæta hagsmuna Európusambandsins. Þannig að þú segir eins og með Joe Borg sem að kemur frá smárikinu Maltu og hann er einmitt, hans mappa eru sjáuröldesmálinn mm -hmm. í þessu frangöldaráði, mm -hmm. í frangöldastjórninni að honum sé óheimilt að draga taum möldu þar, hann er að draga taum allar ríkjana. Já, hagsmunni samband sem segja ganga fram á hagsmunni með einstakra ríkja. Ég er að velta fyrir mér, já, Andris, viltu... Já, ég held ég verði nú að bregða staðis við þessu að, að, að menn getur þetta lesið eitthvað að blaði og, og, og, og tólka það síðan á, á sinn hátt, en, en menn verða svolítið að horfa á það hvernig virkar þetta í raun og veru. Til dæmis það að, að það er mjög sjaldan gengið til atkvæði innan Evrópusambansins. Menn reyna alltaf að eftir fremsta megni að ná samkominlagi. Sumum finnst þetta afskaplega þungt og erfitt og leiðilt og asnætt kerfi en þetta er bara eins líðræðislegt eins og það getur orðið. Þannig að, að að það horfa á einhverja eitthvað atkvaðavægi og það er ekki samanlega einhvern linda að, að framkvæmtastjórnin sé, hún setur ekki lögin hún, eh, hún á frumkvæðið að koma með það en síðan gengur það í gegnum ráþæraráðu og, og í gegnum Európaþingi. En er ekki rétt segið skil að Európaþingi getur ekki lagt fram nýlög? Nei, Nei. En, en ástæðin er svo að aðeldalöndin hafi ekki vilja að setja meiri völd til Európaþingsins Nei. af því að, og, og þar getum við örglega verið sammálað, þetta er, þetta er afskaplega eh, áhugaverð tilraun í því að búa til einhvers konar millistig milli alþjóðstofnunar ríkis en um, en um leið að vera að prófa eitthvað algjörlega nýtt þannig að menn get ekki borðið þetta saman við einhver menn að aðstæðinga vera að tala um bandaríki, Norður, Ameríku þetta sé bandaríki, Európu og svo framvegs þannig að, að það er bara ekki sambarilegt þetta er, en þannig eru mjög miklu kraftar á milli þessara yfirþjóðlega vals og þjóðlega vals og menn hafa ekki verið, eins og sé, þetta er sífælt barátt og mun verð alla tíð hvað eru menn tilbúinir að setja mikil mm. völd frá löndonu sjálfum yfir til þessara yfir þjóðlegu stofnana og menn er ekki að, eh, þú veist, og verða sjást aldrei almennilega samála með um hvað þeir að fara mikið. Örstuðt, frá örstuðt frá hefur áður að fá mölusingar. Já, ég myndi kannski vilja koma inn á það varandi atkvæðagreslur, að það er út af rétt sem Andrið segir, að atkvæðagreslur er ekki tíðar eh, innan Európusambandsins eða í framkvæmdastjórninni En það má hins vegar hafa í huga hvort er betra, er betra að hafa upp á borðum atkvæðagreðslu sem er þó allir sjá hver nýðustæðið úr eða eru pólitísk krossakaup það sem að menn vilja sjá innan Európusambandsins þar sem að er ekki hægt að sjá nákvæmlega hvaða stöðu menn er að taka því það er verið að vila og díla með hagsmunni á hvað við skulum hérna, fylgja ykkur í máli í þessu máli eða þið fylgjið okkur í þessu máli. Það er auðvitað, ég held að það sé ekki svona það, það held ekki, það er ekki mjög líðræðislegt að þannig séu uh, stjórnvöld að hérna, þannig séu ákvarðinni teknar. Það er að vera teknar á gagsæðanhátt og það er atkvæðagreisla. að hlusta á þáttinn ESB Nei eða Já á útvarpi sögu þar sem Egil og Frosti fá gesti til að ræða eina af stærstu spurningum Íslandsjónar. Já, við erum konar aftur í þáttinn ESB Nei að Já og hjá okkur sitja Heirún Lind og, og Andrés uh, eh, og erum að ræða stöðu smáríkja í Europasamöndinu. Kanski aðeins ára við höldum áfram umræðinni þá er það eh, getur en þáttarinn með að vera að fylgjast með á Facebook og við munum kasta fram spurningunni hérna á eftir við erum ennþá að móta spurninguna og velun eru ostakarfa frá mjölkursamsölunni, fimm fyrstu sem svarar rétt fá ostakarfu. En var þetta svona að tala um áðan, þessi svona staða smárikana gagvað svona grundvallar sjónamöðum, þau eru kannski öðnur hjá Íslandi og Möldöldur en Þískalandi og, og stór, svona Stórlundunum, Fraklandi og það er eins og hjá okkur náttúrulega sjáarótis málinn og uppsetningin er skipulæðið á Európa-sambandinu, það er, er leiðtávaráðið, það er ráðherraráð, frangvandastjórn og Európa-þingið svona meðal annars og í ráðherraráðinu setja eins, eins og mér skilst 27 ráðherra, það er að segja eitt frá hverju uh, landi með hérna ímsu málaflokka og ef Ísland gengur inn þá eru við þá 28. ráðherran höfum einhver áhrif þarna inni og, og, og fimm af þessum löndum skilst mér hafa ekki sko landað sjó en hafa samt jafn mikið áhrif hvað séur Andris með þetta? Sko þegar það 27 eða 28 sitja við samaborð þá hafa allir jafn mikið vægi ég hef sjálfur starfað sko, mikið að Evrópamálum og þegar ég mæti að fundi Brussel þá er alveg hlusta jafn mikið á mig eins og fulltrúa Þýskalands það er bara starrind, það er hægt að spurja hvern einasta fulltrúa Ísland sem hefur tekið þátt í þessu nefndastarfi þannig að það er ekki starð þjóðarinnar sem að skipti máli heldur miklu frekar eh, hvernig menn koma sínum málum á framfæri og hver, ja, hver dúleir menn eru ef að, ef að menn koma auðvitað illa undirbúnir hafa lítið eh, vita á því sem þeir eru að tala um og þá er þetta, þá er alveg sama hvort þetta frá litlu eða stóru landi að þá er, þá er ekki hlusta á því þannig eh, vinnur þau þannig er þetta gert og málega er það að, að eins og ég sagði, það er tekið tillit til grundvallar sjónamiða allra landa og ég held að Íslandingar að því að við tölum hér um sjávarötu og þetta er það, það sem að mun kannski skipta mestu máli í afstöðu fólks á Íslandi það er það hvort að menn telja að hagsmunum sjárótus sko, sé borgi þannig inn eða ekki að þá er það mín skoðun að með þeim reglum og, og því skipulagi sem er í gangi að þá held ég að, að við getum alveg verið óhrætt með okkar sjárótveið þannig inni. Er það reynsla kannski þeirra sjárótist þjóða þarna sem nú eru að þessu ána með það hvað hljómgrunn þeirra sjóna með það fengið, veistu þetta þess? Ég held að sko, og sko, það er eiginlega örgulega allar sjárótt þjóðan er óanáður það er eiginlega bara eðli Við myndum, við myndum bætast í þann óanaða hóp <laughs> Já, ég held að sko það er, það er ekki að, allir ánaði með sjárótiskerfið á Íslandu, ég held að það myndi sjálfsvegar ekkert breyta, en ég held að það myndi ekki breyta miklu í raun hvernig kerfið yrði e, hérna, sett upp hér heima, við myndum áframfá að vera með okkar Eh, kvotakerfi ef við kjósum svo. Það mun ekki breyta neinu í raun. Heiðrún, er, er þetta ekki rétt hjá Andresi í raun að, að það séu málefnin ekki endala atkvæðavægið í ráður ránu? Hvernig við, hvernig við vinnum vinnuna? Eh, það má vel vera, ég, bara eins og ég sagði þann, þetta er auðvitað spurning líka um ákveðin lobbyisma inn í þessu, hvernig þá viðkomandi ráð þeirra kemur málum álega svo hvort hann næra að abla þeirra fylgi en hann þarf þá hugsalega að gefa aðra hagsmunni eftir til að, fá, til að abla þess fylgi svo þá maður þá spyrja sér býtu hvað er við þá að gefa eftir á móti það geta allt eins verið mikilsverið hagsmunni líka en það má bara nefna það líka að e, breytar hafa nú verið mjög óanæð með sjáarútastefnuna í Európusambandinu og hafa ítrekkað reynd að fá henni breytt en spánverjar hafa til að mynda staðið e, mjög hart gegn því þannig að það ger, ég held að sjávarútastefnan í Európusambandinu sé orðið nokkuð fast mótu, það er ekki mikla breytingar í vændumar, þetta er ekki nýtt svið sem að er að koma inn í Evrópussambandi núna þannig að ég held að það sé mjög erfitt að ætla að fara að rugga þeim báti eða breyta honum í einhverjum eh, grundvallaratriðum þannig að ég held að það væri e, þungur bakki að draga fyrir Íslendinga að ætla að breyta þeirri stefnu á einhvern nátt Eh, einn kannski á þeirra andrið mm. kennst að eh, eh, hvernig mun þetta áhrif til með svona kvótakerfi, nú erum við að deilum það hvernig við útlutum kvótanu mm. hér mm. magna steilunar eða útlutunum til spænskra sjómana líka hvernig virkar þetta Andris? Nei, alls ekki, það muni í sálusir ekki breyta neinu og það er áhugavert að heyra heyrun Lind tala um að, að hérna hún telja að það muni ekki breytast mikið í sjáurútstefnu Európusambansins að því að það var mjög stústi aðrir svona anstæðingar uh, eh, Európa-sambandsaðildar haldi því stíft fram að, að, að eh, reglanum hlutastlega stöðuleika hún sé bara að henni verði bara breytt sko þegar einhverjum svona stórun ríkjum eh, hendi en mér langar að, að benda á álit sem að, sem að sjálfstæðisflokkurinn hérna, gaf út í Evrópu skýslu sinni núna í januari fyrir sem var mjög vel unnin og þar segir sko beint og ég kóta það hérna að megin sagt, reglan um hlutvallega stöðuleika í óbreyttri mynd tryggir Íslendingu sama hlutvall heildar kvóta og nú er. Með öðrum orðum, Íslenska ríki fengi kvótan við Íslands strendu til útlutuna til þeirra sem hafa veiður einslu. Erlendir aðlar innan Európusambansins fengju hann ekki þar sem þeir hafa ekki veitt að neinu ráði á íslensku hafsvæði síðastlina þrjá áratví. Og rétt er að benda á að Lissabon sáttmálinn snertir ekki ekki eignarhald á auðlindum eða auðlindastjórnum, ekki frekar en rómarsáttmálinn eða aðrir grundvallar sáttmálar sambansins. Mm. Hvað segir þetta, Heirum? Já, það má kannski, eh, það má vel vera að þetta sé að einhverju leiti rétt, en það kannski, það sem eins og segjum til dæmis með nýja e, eh, fiskistofna sem að koma inn í íslensk, íslenska landhelgi, að já, eins og makrýlin ég meina ef við værum að, með sambands aðelda að, hérna, að Evropasambandinu þá hefðu við ekki samningsvaldið þar Nei. og sama er að segja um sameinlega nýtjastofna sjáar sem eru á mörgum Íslands og annara landa að þar hafa menn verið að veiða á sameinlegum uh, stofnum uh, þar hefðu við ekki áfram samningsvaldið Mm -hmm. Því að e, ef við göngum inn í Európa-sambanda þá er þetta afsölu okkur uh, valdi til að semja við önnuð ríki. Ég held líka, Andris, að í Lisabon-sáttmálum er ekki réttið um mér að það kom inn ný setning að þeir emitt, það er Európa-sambandi sem áskilir sér í ett eða forræði fyrir öllum öðlindu sjáar, öllum, öðlutum, öllum líf öðlutum sjáar. Það er rauninni þá telur til fisks, þangs og allra lífverða að þeir allar hlutast til um og eflust er þetta gert í svona þá e, þessa að gæta þess að, að lífrikinu verður ekki oknáðum og of en þá er valdi komið til Európa sambansins jafnveg þrátt fyrir þennan hlutvallega stöðulega Við mögum alltaf að gleima því að ef við erum konin inn þá erum við hluti af Európa sambansins, þá erum við við borðið og, og þess vegna tel ég að það sé alls ekki rétt að setja þetta upp að við séum búin að missa hluteld og, og hvort sem að við erum innan eða utan Európa sambansins þá verðum við að semja um þessa kvóta eins og til dæmis með makril þetta gengur ekki að við getum bara vaðið og og, og veitt þarna áhindrað sko, í, í, í bræðslu sko, fisk sem að hérna, auðvitað á er hægt að gera miklu beri vermaður úr sama með síldina, við verðum að ná einhvers konar samkómuleg, það gerum við hvort sem við erum innan eða utan það eru þetta bara spurninga, ertu þá inni að semja eða ertu fyrir utan og í sambandi við aftur sko, að því að menn hafa oft talað um auðlindirna þá bara, bara svo litið, sko, ef, ef við erum inni sko, þá, þá setjum við okkur ekki lög um þetta mál heldur gerir Europasambandið þá þannig að við erum þá ekki alveg fullvalda í þeim samningum Við erum hluti af, við erum við borðið þar sem að reglurnar eru settar En svo kann, kannski gegnum svona tíðina höfum við oft náð ótrúlega góðum samningum sem lítil þjóð sem kannski ognar engum Já. og náðir við kannski hlutfastlega betra út úr, út úr þannig samningum heldur en að vera hugsanlega partur af svona stærri heild Eh, Já, ég, ég veit ekki hvort að sko, þú veist, þess er alveg rétt eins og við höfum talað um að, að, að hér eru að, sko, fiskistofnarnir flesti staðbundir þannig að við erum ekki að ógna neinum, við erum ekki að taka frá neinum þannig að Európusambandi ætti sjálfur sér að geta auðveðlega veitt okkur nokkuð góðan samninga því að það er ekki verið að taka frá neinum það er alltaf öðru, já, það er, það er sko. öðru vísi en til dæmis í Norðursjóð þar sem að sko þorskurinn sko, sig, sig, þú veist, hann, hann syndir á milli sko Belgíu, Hollands Fraklands og svo, sig, svo syndir hann inn í Enskalöks og rignir þar, þannig að þar þarf auðvitað að semja og það er auðvitað alltaf mjög erfitt í stofnum þar sem að er ekki alveg ljós hver er með forræðið Já, svona, ef maður drefur kannski saman þessum að hér eru komið fram og nú kannski lítið tíma eftir að þættinum, þá er alveg ljóst að kannski áhrif smáríkja í ESB eru kannski meira eldur en fáminni þeirra að gefa tilum til og það er gott. Það er tekið tilit til þess. En hins vegar eru stóru ríkinn svo risastór að kannski skiptar einhver máli og svo eru þessir, verðist eins og það sé að fjara undan þessum sér áhrifum smáríkjana eftir þessum fjölgar og eftir þessum sambandi stækkar og eftir því sem það svona þjættist uh, eh, og kannski er það sem að mér sýnist eins og smárikkins og Luxemburg og Belgia sem hafa mjög svipaða sem er í miðju sambansins eru svona í hjarta sambansins þau þurfu ekki að hafa miklar áhyggjur af sínum sérhagsmunum af því að þeir eru svo líkir bara hagsmunum stóruríkjana það eru svipar aðstæður en smárikja útjæðri sambansins eins og Ísland með sem lifur af eh, mjög ólíkun hlutum á við Belga og, og, og, og Luxemburgara Er, er hægt að hérna, ætlasti þess að, að okkar hagsmunni náðu fram að ganga í svona stóru sambandi með 500 miljónum aðeins? Þetta er svona það sem ég hef standið upp úr eftir sumraðu. Hvað er eh, kannski ykkur um þetta? Já, ég held að það sé, eins og ég benda á þann, að einsleitni eh, ríkja innan sambandsins eru þetta ekki til staðar og hagsmunni þeir eru mjög ólíkir. Þannig að ég held að það væri, og ekki bara fyrir Íslendinga, fyrir auðvitað alla sem hafa, öll ríki sem hafa einhverja sérhagsmuna, þá er lítið tillit tekið til slíkra sérhagsmuna. E, við erum yfirleitt erum að ræða þetta svona á þeorískum nótum, hvað mun gerast og hvað áhrif Ísland hefur og, og mér stákja að taka eitt dæmi, hérna um dægin, eða það er aldrei síðan að það voru sett, sett tilskipun um svo kallar loftlagskvota og Íslendingar kominu á því þegar Íslendingar hafa auðvitað aðkomað að og það á að setja svipað og hérna, stóriður hafa núna haft þeir þurfa að kaupa sér kvóta til að fá að minga og nú á að bæta því við meðal annars flug, flugvilar og uh, eh, <clears throat> Íslandingar og þá semst að hvetja þá þetta fólk til að velja mingunar minni ferðamáta eins og til dæmis lestar og annað og Íslandingar eh, vorin í þessum nefndum og heldu því að þetta satt og stöðt fram hvort að það væri ekki möguleiki fyrir Íslandinga að fá einhvers konar undan þá og vegna þess að væri fyrir síðan að flug, flugfargjöld myndu hækka mjög mikið og Íslandingar ættu ekki þá kosti að velja ódýrari farkosti en það vil nú svo til að það var ekki hlusta á þetta sjónum Íslandinga þannig að maður veldi þá fyrir sér býtu eru þá, eru virkilega, er, Evrópusambandi er þá að segja okkur að við höfum þá að synda til Evrópu eða taka skip sem að tekur þrjá fjóra daga og hugsanlega mengar á við flugvel. Þannig að það er ekki raunhafi kostu fyrir okkur að taka aðra möguleika og þá mun verða erfæra fyrir okkur að ferðast og þar, þar með að nýta þetta fjórfrelsir sem við höfum, höfum, en þetta sínur svona bara beint á okkar eigin skinni hvernig Evrópusambandi er að reynast okkur og það eru, hagsmunir eru svo ólíkir að það er erfitt að ætla að þjóna eða mæta hagsmunum allra en það getur komið hartniður á sumum eins og gerist með þessa loft, loftlagskvota fyrir Íslendinga. Þetta, þetta er mjög áhugaverð hérna spurning og, og Heirún Lind kemur hann inn á mjög áhugaverðan hlut sem að segir að við verðum að taka hér upp þú veist, reglu, lög og reglu Európsambansins á hans að hafa nokkuð um það að segja og þar er einmitt hvað sko, stendur nýfurinn í kunni, við höfum vísu svona óbeinan aðgang gegn meðsamningi en við erum ekki fyrir innan þannig að það er hægt að setja reglur sem að við verðum bara að taka upp hvort sem okkur líka betur að vera og þá er það spurning, viljum við vera þar inni til þess að hafa áhrif á það eða viljum við vera passífir eh, viðtakandur lag og regla og sem mun gerast og af því að það hefur verið mjög mikið fjallað um auðlindir og það langar mig aftur að vísa bara erstutt þó ég sé ekki sjálfstæðismæður í auðlindanemnd sjálfstæðisflokksins sem sagði í, í greina gerðsynni að niðurstaðanemndarinn er að aðvild að Evrópusammatinu muni ekki valda verulegum breytingum á málögnum er tengjast raforku, vatni, jarðvarma, ólíu og gasi. Aðvild að Evrópusambandinu hefði engin áhrif á yfirrað Íslands yfir drekarsvæðinni Aðildi mun ekki heldur valda verulegum breytingum á reglverkinu er gildur um hálendið eða málefni norður heimskautsins. Og gott aðeins um hvernig smáríki hafa geta varðið sína sem þeir telja grundvallar hagsmunni er til dæmis bankalögjöf og bankaleint Luxemburgan sem að þeir hafa geta varðið með kæft og klóm þrátt fyrir að hagsmunni kannski hollendinga, belga og, og þjóðverja sem eru þannig kring hafa verið aðrir. En Luxemburgan hafa bara sagt Þetta er grundvallar uh, eh, hagsmunur okkar og því verður ekki breytt. Já, gott hjá þeim. Eh, eitthvað örstutt í lókin hefur? Já, mjög, mjög stutt af þessu. Ég held að það er, það er alltaf að segja að það, það mun ekki hafa áhrif á þessa og þessa máluflokka og þetta eh, Evropasambandsaðald mun ekki hafa áhrif á, á auðlindir og annað en En ég, ég hugsa líka að menn sem að gengu inn í tollabandalæðið hér áður fyrir og gengu inn í Európusambandi á síðustu öld og menn sá ekki fyrir sér að það er stjórnarskrá, menn sá ekki fyrir sér að það eru einhverju sem að lita á það að Evrópa ætti að hafa völd yfir eða einhverjum einhvers konar yfirþjóðlegt vald yfir hérna lögjafavaldurinn. Það sá að menn kannski ekki fyrir sér upp af heldur. Þetta var fyrst og fremst myndað um það að mynda að halda frið í Evrópu og þannig að við getum sagt núna já þetta hefur ekki áhrif á öðlindir en við erum að horfa fram á það ef við göngum í Európusambatið þá erum við að horfa mörg áfram í tíman um allt er alltaf verðum við þá inn í Európusambandinu og við veitum aldrei hvað maður gera síðan mér. En látum það kannski vera lokar þáttarins Nú er e, klukkan Ekki bara eitt, Já. ég meina ef við erum óalega þá getum við gengið úr Evróps Það hefur aldrei gerst Er það satt? <laughs> Er það- Það er það- alveg- Við skulum taka eitt þátt í það Prosti, já, er ekki bara efni í eitt þátt? Það er efni eitt þátt, er þetta ganga úr Evrópsamtökum? Það er alveg hægt. En þú, þú telur það. Já. Nú klukkan er orðin uh, eh, 13.56 og komið að lokum þáttarins ESB, nei eða já, lögadaginn 23. januar. Nú við þökkum Jóa Tæknumanni kærlega fyrir hjálp, hjálpina og gestum okkar þeim Andrisi Pétursson og Heirún Lind Martinsdóttir fyrir að koma í þáttinn ESB neyjaði já og þökkum hlustendum fyrir samfélgina. Og við minnum ykkur á að taka þátt í, í geturörinni Örstöð á heimasíðu þáttarinn sem er á Facebook og heitir ESB neyjaði já og spurningi þar var hvað heita, eh, spurningin er þetta komin inn á Facebook síðan okkar og þeir fimm fyrstu sem þar svara fá veglega ástokorfu

Gisting fordrykkur þorrar hlaðbord á ótrúlegu verði fjörukráin.is